ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته kamar yadda aka saba a kowace rana ta litinin a daidai irin wannan lokaci mai albarka tsakanin sallar maghrib da isha'i muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahlus sunna wal jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi a jihar katsina a najeriya kamar yadda aka saba a rana irin tewo muna yin karatu a littafin muwadda littafin da babban malamin hadisin nan kuma malamin fikihu babban malami a madina imamuna maliku rahimahullahu ta'ala ya rubuta hadisai ne wanda suke magana akan hukunce-hukunce na fikihu idan ba manta ba a karatunmu na makon da ya wuce mun je ƙarshen kitabul ƙur'an ƙarshen hadisi na 519 don haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon kitabul jana'iz a farkon kitabul jana'iz littafin da muka ƙara karatu a ci shine kitabul qur'an kuma ne littafi na sha biyar a jerin wanan littafin da imam malik ya buɗa a wannan littafi nashi shi kuma kitabul jana'iz shi ne littafi na goma sha shidda mala ya ce bismillahir rahman rahim kitabun jana'iz babu guslul mayyit malam ya bude wannan littafi da basmala ce bismillahir rahmanir rahim sai ya ce kitabul jana'iz littafin jana'iza littafin jana'iza idan an ce jana'iza yana da lugga biyu wanda ake karanta shi ana cewa aljana'iz bil fatha kuma ana cewa aljina'iz bil kasra duk wanda aka karanta yayi amma wasu malamai suna cewa karantawa din da kasara shine afsahu ya fi nuna fasaha ta yare haka ana cewa jana'iza ana cewa jana'iza to idan an ce jana'iza waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da jana'iza shine mutuwa mutuwa to a tsari na musulunci idan musulmi ya rasu ya mutu to akwai waɗansu hukunce-hukunce wanda suke hawa kan gangar jikinci ita wannan gawar abinda shari'a ta sanya a yi mata na wanka da likkafani da a ɗauke ta a kai makabarta a haka kabari a rufe ta da abinda za a yi bayan an rufe da abinda za a yi bayan an dawo daga makabarta ɗin waɗannan hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da mutuwa galibi malamai in sun ce jana'iza shi suke nufi amma asalin kalmar jana'iza mutuwa take nufi da haka kamar wannan kitab ɗin zai mana magana ne akan idan musulmi ya rasu to waɗanda abubuwa ne wanda shari'a ta sanya a yi magawar shi to babi na farko kuma da imam malik ya fara da shi ce babu guslul mayyit wannan babu zai yi magana akan wankan gawa wankan mamaci idan mutum ya mutu ana yi masa wanka wannan babin zai yi magana akan wannan wankan na gawa wannan yana daga cikin abu na farko-farko wanda ake fara yi mamaci in ya rasu akwai waɗansu abubuwa wanda ya kamata a yi kafin a zo ga wanka ne to bayan an ƙara waɗancan abubuwan abu na gaba shi ne a yi magawarsa wanka namiji ne ya rasu ko mace babba ne ko ƙarami sai dai akwai shahidi wanda ya mutu a filin yaƙi shi wannan akwai saɓanin malamai kan za a yi masa wanka ko ba za a yi masa wanka ba idan mun zo nan gaba za mu gani da haka wannan babi na farko zai tattauna mana akan yadda ake yin wankan gawa ko hukunce-hukuncen da suka shafi wankan gawa wannan babin yana da matuƙar muhimmanci domin wankan gawa ɗin nan akwai siffa guda biyu wadda malamai suke ambatawa muhammad nasu dina albani rahimahullahu ta'ala a littafinsa a hakamun jana'is ya ce wanda zai yi magawa wanka ba kai siffofin da ya kamata a ce ya cika su na farko siffa ta farko ya ce shi ne zamanto yana da ilimin sanin yadda ake yin wankan siffa ta biyu in san samu ne ya zama ɗan uwa ne na mamacin nan da ya rasu zama ɗan uwansa ne na jini ya ce dalili lokacin da manzan Allah ya bar duniya masu wannan siffar guda biyu suka yi mai wanka masana ne sannan kuma ‘yan uwan manzan Allah ne na jini ashe kun ga tun da kawo haka ne yana da kyau a ce kowane musulmi yana da ilimin sanin yadda ake wankan gawa din nan don mutuwan nan tana shiga ko ina ne tana ya shigowa gidanku to an ce ku ne ya kamata a ce ku yi magawa wanka to kuma ba ku iya wankan ba ya za a kenan Allah ya sa mu dace to hadisin farko wanda imamu na maliku ya kawo wanda shine hadisi na 520 ubaidullahi ya ce haddasini yahaya an malikin an ja'far ibn muhammad an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gusila fi qamisi imam malik ya karbo wannan hadisin daga ja'far ibn muhammad ja'far ibn muhammad ja'far ibn muhammad ana masa allakabi da as-sadiq jafar sadiq lisidikihi saboda mutum ne mai tsantsanin gaskiya mai tsantsar gaskiya a magana ya samu shaida akan faɗar gaskiya kamar yadda sayyidina abubakar allah ya kara masa yarda ya samu shaida akan faɗar gaskiya to shi ma jafar sadiq ya samu irin wannan shaidar ibn muhammad ɗan muhammad muhammad ɗin shine al-Baqir albakir muhammad albakir shi ne mahaifinsa dukkaninsu waɗannan jihokinsa yana aliyu shi zafar sadiq shi ne ɗaga ga muhammad albakir shi kuma muhammad albakir ɗa ne ga aliyu ibn hussein wanda ake ce ma aliyu zainul abidina shi kuma aliyu zainul abidina Ɗanɗane ga usaini jikan manzan Allah usaini kuma ɗanɗane ne ga sayyidina ali Zafar Sadi kun yana cikin mutanen da shi'a suka yi makarya har ma suna lissafa cikin limaminsu su goma sha biyu ɗin da shi da babansa muhammad bakir so kun ga ahalus sunna ne ga hadisansu suna ruwaitowa a gidajen ahalus sunna mun gane to ya baki shi ya karbo daga babansa shine Muhammad al bakir ko An anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gusila fi qamisin an masa wanka a cikin rigarsa mana an masa wanka tare da rigarsa ba a cire masa riga ba ba a cire masa riga lokacin da za a yi masa wanka ba to wannan shi ne labarin da shi ji a mamar albakir yake bamu a ah, mamar albakir kun ga bai riski zamanin manzan Allah ba da haka malaman hadis suka ce wannan isnadin isnadi ne mursal isnadi ne mursal sannan isnadin imam malik kadai ya tafi ya kadaita da shi a cikin roto wannan hadisi ko wannan labarin amma ibn albar al-numari yake cewa hadisin ya inganta hadisi akwai malaman hadisi wanda suka rawaito tushi da isnadinsa har zuwa ga Aisha uwar mu'mini da haka Aisha ita ce take ba da wannan labarin cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu da za a yi masa wanka ba a cire masa riga ba a ruwayar Aisha take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu aka ce cewa zuwa ya masa wanka waɗanda za su yi mai wankan sai suka ce wallahi ma na nadari a hu min bihi kama a nujarridu mautana aw naksiluhu fiya ba hu. masu wankan sai suka ce to na gawo manzan Allah sai suka ce to wallahi mu ba mu san yadda abin nan yake ba shin za ni masa wanka ne da rigarsa ba sai mun tube masa riga ba saboda shi manzan Allah ne ko ko za mu tube masa riga ne kamar yadda muke magawa wanka in ta rasu kunga wannan ya nuna mana cewa sun san in za a yi magawa wanka ana tuɓe mata riga shi ne practice ɗin da ake yi a kai to amma yanzu manzan Allah ne ya rasu sai suka samu ishkali to ya manzan Allah ba sauran mutane ba ne ba shi ma tuɓe ne riga za a yi ko ba za a tuɓe da waɗansu suna kyamar a tuɓe wa manzan Allah riga a ce za a yi masa wanka wadansu su suna gani a tunda manzan Allah haka yake karantar da mutane a yi magawanka yi mashi haka shi ma to sai suka ɗan samu wannan iskalin Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce fa’alƙallahu alqallahu alaihim hatta ma illa wa dhaqanihi fi sadari Allah da ikonsa kawai suna wannan muhawarar sai aka jefa musu bacci sai Allah ya jefa musu bacci duk wanda ke wurin kawai sai bacci ya kwashe shi aisha ta ce ba wani wanda ke wurin faci sai da haɓa nan ta soke a kan ƙirjinsa kun gane abin aiko ya eh, yi haka kenan kaga bacci ya yi bacci kenan to kawai suka yi bacci a haka suna cikin baccin nan kawai sai suka ji ana magana ta gefen ɗakin aisha ta ce laye da runa manhuwa ba a san kowa ya yi maganan nan ba sai ake cewa gassilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi fiyabi wanke wa manzan Allah ku yi manzan Allah wanka tufafinsa na jikinsa suna cin wannan magana sai suka farka to waye wannan magana aka bi duba ba ga kowa ba ba a san wanda ya maganar ba sai suka yi aiki da wannan maganar suka ce to wannan ya nuna manzan Allah ba za a cire masa riga in za a yi masa wanka ba da haka sai suka yi wa manzan Allah wanka da tufafinsa a jikinsa mun fahimta albaji a littafin samun taƙa sharhul muwatta yake cewa ya tamilu an yakuna zalika khassan bihi sallallahu alaihi wasallam لأن السنة عند مالك وأبي a Nijar أن يجرد Albaji الباجي يشي wannan bayani zamu ya ɗaukar shi akan cewa kususiya ne na manzon Allah hususiya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da Imam Malik da Abu Hanifa da jumhurin malamai sun tafi akan in za a yi magawa wanka sai an cire mata riga wannan labari da ya zo na manzan Allah hususiya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci ne wanda yake kunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai mun fahimta amma imamu Shafi rahimullahu ta'ala shi a fahimtar sa yana ganin in za a magawa wanka kada a cire mata riga sai dai a dinga zuba ruwan sama riga. saboda wannan hadisin na Aisha amma kamar yadda muka ce Imam Malik da Abu Hanifa da jumhurin malamai suna ganin ana iya cire masa riga wannan kuma shine zance mafi inganci Muhammad bin Albani a hakamun jara'iz ya tafi akan cewa in za a yi wa mamaci wanka za a cire masa tufafi mun fahimta wannan kenan sai yake karantar da mu cewa idan an zo za a yi magawa wanka ga mamaci kwanci, to abu na farko wanda za a fara yi shi ne a ƙoƙarin cire mai tufafin da ke jikinsa saboda ba a yi magawa wanka da tufafi a jikinta amma idan za a cire tufafin nan to waɗanda ke wurin su yi bakin ƙoƙarinsu su ga cewa al'aurarsa ba ta fita ba da haka lokacin da za a cire za a samo wani mayafi sai a linka sai a rufe daidai cibiyar cibiyarsa zuwa gwiwarsa to sai a kama rigar a zare wanda ma a zira hannu a kwance sai a zare kaga an zare mai kaya al'aurarsa bata bayyana ba wannan haka za a yi mamaci idan an zo za a yi masa wanka sawa namiji ne ko mace idan namiji ne maza ne za su yi mashi wanka idan mace ce a sami ‘yan uwanta mata su mata wanka kuma wankan nan ba a son mutane su yawa a wurin waɗanda za su ba da gudunmuwa ta wani aiki a wurin wankan su kaɗai ya kamata a ce suna wurin da aka duk wanda ba abin da zai yi ba na son ya tsaya daga wuce masu hidimar wankan su kaɗai ne za su tsaya mun fahimta don a sami sauƙin yin wankan da yawan malamai suna cewa an so a samu wani abu wanda ya daga sama kamar teburi ko gado ko wani danci a ɗora gawar sama ta yadda waɗanda ke masa wankan za su yi wankan daga tsaye amma idan ba a samu ba to sai a barta a kwanci a ƙasa ɗin su sai su duka suna masa wanka ɗin mun fahimta suna haka idan an zo abu na farko wanda za a yi ma wanda za a yi wanka shi ne za a yi ƙoƙari a cire masa tufafin da ke jikinsa idan cire su zai zo da matsala kamar kila ya kwana biyu ba a rufe ba a gagawar shi ba da haka jikinsa ya fara kumburi in aka ce za a ja za a iya samun matsala wannan babu laifi ana iya samun wani almakashi ko reza sai a yanke rigar kawai sai a cire ko kuma haɗari ne aka yi rigar jikin shi biyu ya yi kaca-kaca bayan da za a kama hannu a ce a cire riga irin wannan kawai sai a sanya almakashi ko a sa reza sai a cire ainihin titufafi aka shi ma wando ne to bayan an yi wannan sai a shiga aikin wanka waɗanda za su yi wanka ɗin nan ana son su niyyar yin yi magawa wanka saboda yi magawa wanka ibada ne duk ibada kawai ana buƙatar niyya a wurin ta innamal a'malu bin niyyat so ka su za su yi niyyar yi magawa wanka amma ita gawar kaga ba za ta yi niyya ba tun da ita ba ta da rai da aka su ne za su yi niyyar za su yi magawa wanka sannan an so su samu wani kyalle su ɗaura hannunsu ba a san masu yi magawa wanka su dinga taɓa gawar da hannunsu kai tsaye ana son samu wani tsumma su ɗaura yadda wannan tsumman shi ke taɓa ainihin gawar kamar yanzu a zamani ana iya samun hand gloves sai su sanya a hannuwansu idan suka sanya kamar da na ce za a rufe al'aurar wannan mamaci daidai inda al'aurarsa take musamman daga cibiya zuwa gwiwa to za a sami kyalle sai a rufe sun sanya hand gloves sai a nemi ruwa wanda za a yi masa wanka wannan ruwa da za a yi masa wanka babu laifi in lokacin sanyi ne a ɗan dafa shi a ɗan kashe mai zafi saboda ana mu'amalantar gawa ne kamar tana da rai shi yasa a hadisi manzan Allah ya hana karya kashin gawa cikar a karya kashin gawa dan ta mutu to in yana da rai ana tsananin sanyi inda shi ne zai makansa wanka zai nemi ruwan zafi wanda zai je ya wanka to yanzu din tunda ya mutu din sai a dan dafa idan lokacin zafi ne to ba a buƙatar wannan ruwan zafin sai a sanya ruwan sanyi a masa wanka da shi mun fahimta to bari mu ce qala wa alaikum salam na'am banda ma'aurata su ma'aurata suna iya majunansu wanka suna iya majunansu wanka miji yana iya matarsa wanka idan shi zai mata wanka ba a san wani ya tsaya tare da shi shi kadai zai tsaya idan mace mijin ta ya rasu za ta iya mashi wanka tana iya mashi in za ta yi mashi wanka ita kadai za ta yi mai wanka idan kuma miji ne zai wa mata wanka shi ba sharaɗi ya sai ya rufe wannan al'aura mun gane saboda ai mata sace haka yi ta ce za ta yi ba sharaɗi ba ne ba wannan sai idan waɗansu ne za su yi wanka so babu laifi miji yana iya wa mata wanka mata tana iya yi wa miji wanka bai da sai na abubakar shi wa matarsa wanka lokacin da ta rasu to malam ya ce wa ne an maliki an ayyub ibn abi tamimata as-saktiyani an muhammad ibn sirina an ummi atiya al-ansariya qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه fa na hikwahu fa ashir na ha iyahu ta'ani bi hikwahi bi hikwahi idarahu imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa ayyub ibn abi tamima as-saktiyani shi kuma ya karɓo daga malaminsa muhammad ibn sirina al-ansari muhammad ibn sirina tabi'i an umma ya karɓo daga wurin sahabiyan nan umma diya umma diya tana daga cikin mashahuran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata malamai sun yi saɓani dangane da sunanta wasu malaman tarihi sun ce sunanta nusaiba nusaiba bidonma waɗansu kuma suka ce sunanta musai musaiba ko nasiba shi ne sunanta <clears throat> mutumiyar madina ce mutumiyar madina ce kuma a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana cikin mata masu yi magawa wanka wannan hadisin nata wanda ta ruwaito game da wankan gawa shi ne jiwon hadisin da malamai suke ɗora hukunce-hukunce daga gare shi a kan abin da ya shafi wankan gawa duk a wajen wankan gawa babu hadisin da ya zo mafi faɗi da bayani kamar wannan hadisin da umma aliya umma aliya ta ce da hala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiyat ibnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana lokacin da muke lokacin da ta rasu lokacin da ɗiyarsa ta rasu ɗiyar manzan Allah ne waɗansu malamai sun ce zainab ɗiyar manzan Allah ita ce ta rasu a wannan lokacin zainab mahaifiyar umamatu wata yarinya na wadda manzan Allah yakan zo da ita masallaci to mahaifiyarsa zainab ɗin ita ce ɗiyar manzan Allah ta farko waɗansu malamai suka ce ita ce ta rasu a lokacin da wannan abin ya faru waɗansu malami kuma suka ce a'a <clears throat> ba zainab bace ba ummu kulsun ce ummu kulsum ce Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta rasu a lokacin da umma iya take ba mu wannan labari kuma duka ya zo a hadisai waɗansu hadisai suna cewa zainab waɗansu suna cewa ummu um, kulsun wannan ya sanya waɗansu malamai suka rajjaha cewa ummu kulsun ce da waɗansu dalilai wanda suka kalla waɗansu kuma suka ce a haɗa bayanan duka guda biyu sai a ce kenan in ma'adiya tana cin wanda suka yi ma zainab wanka ma lokacin da umu kulsum ta rasu suna cin wanda suka yi mata wanka kuma duk manzan allah ya leƙo ya musu magana to ta ce suna sai ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya leƙo a lokacin nan ba su fara yin wankan ba sun shiga ɗaki suna shirin fara yi mata wanka sai manzan Allah ya leƙa sai ya karantar da su yadda ake wanka sai manzan Allah ya ce ibisilna ha salasan au hamsin au aktara min zalika in ra'aitun na zalika ya ce ku yi mata wanka shuɗi uku ko biyar ko sama da biyar in kun ga buƙatar haka ku wanke ta sau uku shuri uku kenan a wanke ɗaya a ƙara wankewa biyu a ƙara wankewa uku ko a wanke sau biyar in aka wanke sau biyar aka ga akwai buƙatar a ƙara wankewa to manzala ce ana iya wuce biyar ɗin to idan an wuce biyar malamai suka ce wuturi ake tsayawa in an ce an wuce biyar to ba za a wanke sau shidda ba in an wanke sau shidda to dole sai an je na bakwai saboda da ake so da haka yin an ga akwai bukata za a yi wankewa sau bakwai ko sau tara kaga uku ko biyar ko bakwai ko tara abinda zai sanya a wuce bakwai ko a wuce uku ma a je biyar wani lokaci za a gawa ta yi doguwar jiya da haka ta daɗe ba ta yi wanka ba jikinta akwai datti sosai da haka wanki uku bai wanke ta don ana so a wanke gawan ne ta fita kal to sai aka wanke sau ɗaya aka wanke sau biyu aka wanke sau uku sai aka gawar ba ta fita ba sosai to ka gana akwai buƙatar a ƙara kenan sai a ƙara wanki na bakwai a yi na shidda a yi na bakwai in aka yi haka ba ta fita ba sai a ƙara wata gawar kuma za ka samu accident ne aka yi da aka jini ne jikin ko'ina an wanke sau ɗaya an wanke sau biyu amma duk ga jini nan a maƙale jikin gawar to kaga wanda akwai buƙatar a ƙara da shidda a ƙara na bakwai so wannan su masu wankan gawar su ne za su yi ijtihadi lokacin da suke wankan su gane akwai buƙatar a ƙara koko a tsaya uku idan sun ga akwai buƙatar a ƙara to za su ƙara zuwa biyar ya akwai buƙatar a ƙara zuwa bakwai ya akwai buƙatar a ƙara zuwa tara ba a wuce tara to sai manzan Allah ya ce musu haka to da me za a yi mata wankan sai manzan Allah ya ce bima'in wasigirin za ku yi mata wankan nan ne da ruwa Wasigirin sidirin da magarya musan magarya ko to ganyanci ake nishi saboda yana da kumfa magarya kenan ko yaya suna magarya ko ita ce sidir ko ke kenan to sai a samu ganyanci sai a kada cikin ruwa za a ga ya kumfa to yana taimakawa wajen fitar da jiki shi ya sanya malamai al-mu'asiruna kamar shi mala albani a littafin sa a kamun jana'is ya ce babu laifi yanzu ana iya neman sabulu ko omo ko wani sinadari na wanki ko na wanka sai a samu sabulu ko a samu omo ko a samu wani sinadari da gaskin sinadarin da ana yin wanki ko wanka da su maimakon wancan sidir ɗin su za a wanke da ruwa da sidir sai ya ce waje allafil akhirati kafura, idan kun zo wanki na ƙarshe idan uku za ku yi na uku idan biyar za ku yi na biyar ɗin in bakwai ne na bakwa wankin daga shi kun ƙare. to ce a wannan wankin na ƙarshe ku sanya kafu a cikin ruwan shi kuma kafur nau'i ne na turare mai ƙamshi a wancan lokacin sannan kuma yana da amfani yana da saurin busar da jiki sannan kuma ƙwari ba sa san shi da shi sanya sai aka yi emphasizing a sanya shi saboda in an je a makabarta an sa mutum ƙwari za su nisanci gawar shi ba za su zo kusa da gawar shi ba sai wannan kafur ɗin ya gama aiki mun fahimta to kaga za a ɗauki 'yan kwanaki ƙwari ba su fara taɓa gawar mutum ba to shi sai manzo Allah ya ce a sanya turaren kafur sai ce aushe an min kafin ko in ba kafin to a samu wani abu dai wanda yake dangin turaren kafin to ka kamar yanzu sai a samu wani turare shi albani a kamun jana'iz ya tsaya a kan cewa lalle a yi ƙoƙari a samu kafin saboda shi ne manzan Allah ya kama sunan shi a lissan hadisi ya ce a samu kafin in ba a samu bane ba to sai a samu wani turare da haka wanki na ƙarshe da za a yi sai a zuba turare a cikin wannan ruwan a fesa turare a fesa turare ko in na ɗigawa ne a ɗiga a ɗiga a ɗiga sai a kaɗa a kaɗa sai a ɗaure shi da wannan ruwan a haka sai ce fa'iza farabtunna idan kun ƙara wankan nan fa'a zanna ne ku zo ku gaya ba sai kuma manzan Allah ya tafiye wasu ƙalif <clears throat> faran ma faragna azan nahu kuma adiya ce muna karewa kau sai muka aika muka ce aje a faɗa mishi mun gama ana ce mishi an gama faɗa na hiwahu sai manzo Allah ya je ya ɗauko wani gyaptun shi ai mun san gyaptu ku gyaptu shine wanda suke daura shine izar sai je ya ɗauko shi faƙali sai ya zo ya ce musu ashirna ha'iyahu ku naɗe ta cikin wannan zanen ku naɗe ta cikin wannan zana sai mika musu Ta ani bi hiƙuhi izarahu ya ce tana nufin hiƙwa da aka ce hiƙwahu to ana nufin izar shi ne gyaftu sai manzan Allah ya kawo gyaftar shi ya ce ku naɗe ta a cikin wannan gyaftunawa sai suka naɗe ta a matsayin likafani kenan sai aka ce aka kai ta makabarta mun fahimta to wannan hadisin shine umda a babin wankan gawa bari mu yi da hadisan sai mu dawo mu bi shi dan yi bayanin yadda ake wankan gawa a takaici qala wa haddathani an malikin ana abdullahi ibnu abi bakrin anna asma'a Binta umays gassalat ababakar as-siddiq hina tuwaffiya Sun kharajat fasalat man hadaraha min al-muhajirin faqalat inni sa'imatu wa inna hadha yawmun shadidul Barati? fa hal alayya min muslim fa qalu Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga Abdullahi ibn Abi shi kuma ya karɓo daga Asma Asma'a binta Umais yake ce mana asma'u binta umais wanda matar sayyidina abubakar ce gassalat ababakar as-siddiq hina tuwafiya ita ce ta yi masayyidina abubakar as-siddiq wanka a ranar a lokacin da ya rasu ita ta yi mashi wanka to malamai suna hujja da wannan cewa babu laifi miji yana iya mata wanka mata na iya miji wanka ka ganin sai aka ce ita asma'a gassalat ababakar as-siddiq ita ce abubakar wanka da haka idan idan mace za ta yi wa miji to ita kare za ta shiga daki ta kulle ta masa wanka in ta gama a mika mata likafani ta sanya ciki ta daure ta ce an gama sai wanda za su dauka shigo da makara su sanya a dauka a fitoci. haka idan miji ne wa matarsa wanka shi kadai zai shiga ya mata wanka ya bude likafani ya saka ta a kawo makara a saka a ɗauka a je makabarta amma idan ba miji ba ne ba misali wani ne ya rasu aka sa mutum biyu ko uku su yi wanka babu laifi in sun kai biyu ko uku haka idan mace ce babu laifi in sun kai biyu ko uku masu wanka to bayan da taimu sai na abubakar wanka sun maharajat sai ta fito daga ɗakin da ta yi mashi wanka ne faƙalat sai ta ce man hadara haminal muhajiri ta ce ta yi magana da waɗanda suka zo wurin daga cikin muhajirai sahabbai mutanen maka kenan ta yi masu fatawa ta tambaye su faƙalat ta ce in nisa mutu, ina azumi ranar da sai na abubakar da su ita azumi take ita mata shi ne wa inna hadha yawmun shadidul bard sannan kuma wannan yinin na yau ana tsananin sanyi ranar ana sanyi a abubakar ya rasu Allah ya ƙara masu yadda sai ta ce fa har alayya min muslim yanzu dole ne sai na je na yi wanka dole ne sai na je na yi wanka sai sahabban da ke wurin suka ce ba dole ba ne ba sai kin yi wanka ba mun fahimta wannan imamu malik ya kawo shi don ya nuna mana cewa an so an so mustahabbi ne wanda ya maga wanka shi ma ya zai ya wanka amma wannan mustahabbi ne shi ya sanya da ta ce sai na yi wanka sai suka ce a saboda mustahabbi ne kuma ta kawo hanzarinta ana sanyi kuma ga shi tana azumi sai suka ce a ba sai kin yi wanka ba kun ga kenan da kila ba a sani da za su a ki ki wanka da haka shi ma albani a littafin sa akamul janais ya kawo wannan bayanin cewa mustahabbi ne wanda ya maga wanka ya je ya wanka amma shi ya kafa hujja ne da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Dawud da Imam Tirmidhi wanda a cikin manzon Allah yake cewa man gassala maitan duk wanda ya maga wanka manzo Allah ce to shi ma ya je ya wanka wa man hamalahu falyatawabba wanda kai dauki gawa shi kuma ya alwala wanda ya kama makara aka dauki gawa da shi shi kuma ana son ya alwala amma duka wannan ababi ne na mustahabbanci mun fahimta mustahabbi ne kamar yadda waɗannan suka ba da fatawar cewa ita wannan ba sai ta yi wankan ba qala wa haddathani an malik annahu sami'a ahla al-ilm yaquluna idza batat al-mar'atu wa laysa ma'aha nisa'un yughassilnaha wala min maharan mahrami ahadu yali zalika fiha wala zaujin yali zalika minha sai ce yummimat fa musiha wajhiha wa kaffaiha min as-sa'id qala malik wa idha halaka ar-rajulu wa laysa ma'ahu ahadun illa nisa'un yammamnahu aidan qala malik wa laysa li ghusl al-mayyit indana shay'un mawsufun وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل fayudaharu imam malik yake cewa ji ma'abuta ilimi ji malamai ma'abuta ilimi ya kudu da suna cewa idza tilmar mar'atu idan wata mace ta rasu a ma'aha nisa'un wurin da ta rasu nan ba maza wai ba mata yan uwanta ita kaɗai ce mace yugassilnaha wanda za su yi mata wanka da ta rasu nan wala min zawil maharami ahad cikin maharramanta kuma ba kowa wurin yali zalika wanda zai iya mata wanka wala zaujin yali zalika minha mijinta kuma baya wurin ba dan uwa na jini ba miji sai kila abokan tafiya mun fahimta zamanin da kun san ayari ake to an yi ayari ana tafiya sai wacce Allah ya mata rasuwa a tafiyan nan da ake sai zamanto ba wani danginta a wurin ba mijinta a wurin kuma na sa aje a rufe ta ya za a yi wajen yi mata wanka shi ne imamu malin ya ce yummi mace a yi mata taimama famu si habiwar shi hawa kafai ha sai a shafi fuskanta da tafukan hannuwanta minas sa'idi da ƙasa mun gani sai a mace yawa ba wanda zai mata wanka a wurin sai a samu wani namiji wanda yake ba muharramin ta bane ba sai ya buga ƙasa sai ya kama hannun sai ya shafa ƙara buga ƙasa sai ya shafa fuska shi kenan sai a mata da kafa ne a ji a rufe ta me ya sanya saboda muhimmancin rufe al'aura ga iya mace a musulunci ta mutu amma musulunci ya karrama ta da yadda a ga jikinta akwai karramawa da tafi wannan amma saboda butulci irin na mutum wai yau mata ne suke fitowa suna cewa addinin musulunci ya zalunce su addinin musulunci ya takura su addinin musulunci ya danne musu haƙƙi in an ce ne muku cikin abin da za su lissafa sai ce ya tilasta mun sanya hijabi Akwai irin waɗannan maganin ku Allah so yanzu ga rigima can dai a Afghanistan wa alaikum assalam na'am Mm. Mm. Irin wannan gawar wadda ta fara kumburi bai yiwa a wanke ta da an sa hannu sai ta kwalce, ko kuma gobara aka yi, jikin digiya kore sai ƙasusuwa. Ta irin wannan kotewa ba za ta yi, irin wannan ruwa kawai ake yi yayyafa mata. sai a samu ruwa sai a yayyafa sai a limi, sai a ce a rufe ta a to kaga ma Malibu ya ce ya ji malamai suna ba da fatawar cewa in mace ta samu kanta irin wannan yanayin to a samu wani ya mace taimama cikin mazan da ke wurin kawai zai shafi fuskata da tafukan hannuwanta dama kuma ko tana da rai musulunci bai hana ya ganin ɗin ba ko ba hana ganin nan ba ya halatta tana ya bayyana wannan wuri wa idza halaka ar-rajul wa laysa ma'ahu ahadun illa nisa'u to in kuma aka samu yanayi namiji ya rasu wa laysa ma'ahu nisa'u wa laysa ma'ahu ahadun illa nisa'u a wurin ba kowa sai mata irin waɗannan hukunce hukunce hukunce-hukunce ne masu dogon zango ila a lokacin da ake ba da fatawar ila hakan ma ba zai yi ta faru ba a ce namiji ya rasa cikin mata ba kowa wurin sai mace ko ko mace ta rasu ba kowa wurin na mace sai maza a wancan lokacin kila abin ma ba zai iya faruwa ba to amma duniya tana tafiya ne tana iya nan gaba irin haka din ta faru kamar motar haya ko ɗaliba wanda ke makaranta hmm. irin haka yauwa ka ganin sai hakan ta kawa to imam malik ya ce yammamnahu aidan shi ma nan taimama za su yi su mata sai su taba ƙasa su shafi fuskarsa a shafi sa sai a je a rufe shi ƙala malikun imamu na maliku ya walaisa li guslil mayyiti inda na shay'un mawsufun mamala yace dangane da wankan wankan gawa babu wani abu da muke da shi na hukunci ko na hadisi wanda ya siffanta yadda ake wankan gawa a ce ga yadda zaka bi daki daki daki daki daki daki mamala yace ba su ga wannan hadisin ba walaisa li zalika sifatin ma'lumatun dan haka ba wata kaifiya ko wata siffa kun fahimta kawai malamai ne suke ijtihadi sai ayi kaza ayi kaza amma ba wata siffa wankan gawa aka ce kowa kuma ya san wanka a wanke sau uku ko sau biyar ko sau bakwai to duk yadda aka ba aka wanke gawa in dai an wanke ta sau uku ko sau bakwai nan wankan gawa ya yi amma wani tsari a sai ayi kaza ayi kaza imam malik ya ce babu a wurin su duk da wurin sa sai sun dan zo da abin da za ka iya cewa ƙari ne ko ya ya ce walakin sai dai abin da ake so kawai yugassalu fayudahab kawai a wanke shi a tsaftace shi ne abin da ake nema a wajen wankan gawa mun fahimta to wannan babu ya kare to kamar yadda muka ce idan mun kalli waɗansu bayanai da malamai suka yi sun yi ƙoƙarin ba da wani ɗan tsari wanda za a gojin yi magawa wanka ne wanda wannan tsarin yana taimakawa albani a littafinsa a hakamun jinais bai kawo tsari ba sai dai ya kawo waɗansu abubuwa kamar guda goma sha wani abu ya ce duk waɗanda za su yi wankan gawa ana son su kula da waɗannan abubuwan a wankan gawansu sai ce na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza na har ya kawo su to a gurguje a kuma takaice idan an samu gawa ana son a yi mata wanka mun yi bayanin ruwan da za a samu lokacin sanyi ne a samu ruwa mai ɗan ɗumi lokacin zafi ne a samu ruwan da ba bai da ɗumi ruwan sanyi wanda mutum zai iya wanka da shi sannan a samu sabulu ko omo sannan a samu turaren kafur ko wani turare to sai ruwan da za a yi mashi wanka din sai kuma ɗan kofi ana sa a samu kofi wanda za a dinga ɗebo ruwa ana zuba sai wannan hand gloves ko kuma a samu sunna a naɗa hannu sai ɗan tawul ko wani kyalle wanda za a rufe al'aurar shi wanda za a yi mawanka ne sai wurin da za a ɗora shi in son samu ne a samu wani benci sai zama cewa ɗora shi sama su suna daga tsaye in ba samu ba sai su yi daga ƙasa ɗin idan an aje gawa ɗin farko za su fara cire masa kaya kamar yadda muka yi bayani wajen cire kaya ɗin nan kuma za a kiyaye kada al'aurarsa ta fito za ka za a samu wani kyalle a sanya a gabansa wajen cibiyarsa zuwa gwiwarsa in ma mace ce ko da mata ne su ma samu wani abu su rufe nan wurin to sai a saka hannu a cire tufafi wandan ma a saka in mai zariya ne a cire in mai kwalli ne a balle in mai zib ne a zage sai a fidda wancan ta can wajen kafafuwa idan akwai agogo a hannunsa a cire in akwai zobe a cire idan mace ce in akwai yan kunne a kunnenta za a cire in akwai abin mai sarƙa za a ce in akwai zobe ita ma za a ce idan mace ce kamun su fara yi mata wankan in akwai kitso a kanta ana son su kwance kitsa sai a yi maza-maza a warware kitsan nan idan aka kwance kitsan za a taji a samu kum sai a taji gashin a taje shi a taje shi idan aka taje shi ya miƙe ya taru guda to sai su kasa shi gida uku idan aka sa shi gida ku sai a kitse shi amma idan za a yi kitsan a yi yadda zai yi baya sai a bayar da shi bayan kanta wannan in mace ce haka za a yi mata amma namiji ba a shar'anta yi mai aski ba ko da su masu tata ba ba sai an masa aski ba to idan an ƙara wannan an cire masa tufafi wannan ruwa na farko wanda za a fara yi masa wanka a shiri uku muka ce ku? ruwan farko wanda za a fara yi masa wanka ya zama ruwa ne zalla ba a sa turare ba ba a sa kafur ba ba a sa sabulu ko omo ba ruwa mai tsarki na ko magare ba za a sa ba a bar shi haka fiyo din shi kawai wannan sai a fara yi mishi wanka da shi yadda za a fara wankan abu na farko shine za a fara yi mai tsarki za a fara yi mishi tsarki ko a yi mata tsarki Shi ne wani ya soka hannun shi wani kuma na zuba ruwa yana wankewa idan akwai najasa da ta fito daga jikinsa a yi ƙoƙari duk a ga cewa an wanke ta an musar da ita a mataki na farko idan aka musar da najasa aka yi mai tsarki kamun su yi tsarkin nan ana sa a ɗan mamma da cikin saha kaɗan a hankali a hankali yadda ko da akwai wani abu wanda ya rage a cikin bai fito ba in an matsa zai iya fitowa da yayi da fitowa an mai tsarki an wanke shi tas to sai a fara yi masa alwala sai a fara yi masa alwala shi ne a kama hannunsa na dama da hannunsa na hagu a wanke sau uku tare sai a kuskura masa ruwa a saɗa a shaɗa mashi wajen kuskura ruwa kaga ya matace ne bai iya kuskurawa to wannan malamai suka ce sai a samu wani kyalle sai a dangwalo ruwa da kyallen sai a goge bakinsa a goge haƙora a ƙara dangwala a goge sai an yi sau wajen shaƙar hanci kuma wannan tsimman ne da aka samu mai kyau sai a sanya cikin ƙofofin hancinsa kamar an mai shafa kenan to daga nan sai ne sai a wanke fuskarsa sau uku sai a wanke hannun dama sau uku sai a koma a wanke na hagu sau uku sai a mai shafar kai lokacin da za a mai shafar kai ɗin babu laifi ana iya taro shi ko a taro ta shi ne wani ya dawo daga baya ya kama kafaɗin shi nan sai a taro shi haka kun ga zai ɗan zauna to sai a mai sai ɗaya ya sanya ruwa ya mai shafar kai ya kwalkwali kunnuwa to sai a da shi sai a wanke kafafuwa a wanke ta dama sau uku a wanke ta hagu sau uku kun ga an masa alwala to bayan wannan alwallar sai abu na gaba shine sai a wanke kanshi sau uku shine sai a sake tada shi haka ɗaya yana zuba ruwa da kofi ɗaya kuma yana cuɗawa a wanke sau ɗaya a wanke sau biyu a wanke sau uku sai a maida shi don aka maida shi abu na gaba shine sai a wanke tsagen jikinsa na dama sau uku ana zuba ruwa ana wankewa ana zuba ruwa ana wankewa in an wanke gaban a tada shi a wanke bayan idan an zo nan wajen mazauninsa sai a ɗan ɗaga shi haka su ɗaga shi haka Sai wannan kyalle a rufe sai wani ya sanya hannu sai ya wanke in an wanke tsagen dama sau uku sai a koma tsagen hagu shi ma a wanke sau uku da aka wanke tsagen hagu sau uku yanzu an masa wanka na farko kenan mun fahimta an yi wankan farko kenan sai wanka na nawa sai na biyu to a wanka na biyu din nan nan ne za a sa su da ko kuma a sanya sabulu din ko omo a kada a samu soso wanda za a dinga gurzawa ana wankewa to shi yanzu wannan wanka da za a yi ba za a yi la'akari da a fara da dama ba ko wani hagu kawai za a wanke mashi ko ina ne a faro da kai a wanke kai a zuba ruwa a daure a wanki ko ina sasannin jikin shi mun fahimta in an zuba sai a daure wanki na biyu kenan yanzu sai wanki na uku to lokacin da suka yi wannan za su duba su ga jikinsa ya fita idan jikinsa ya fita shi kenan sai su tafi zuwa ga na uku a na ukun nan shi ne za a sanya turare sai a ɗaure mai jikinsa a wanke ko'ina a jikinsa ba za a sa sabulu ba a da uku sai a wanke da abin kokai ana zuba ruwa a wanke kafaɗin shi da ƙirjin shi da bayan shi har a zo ga ƙawahuwa a wanke ko'ina to da an yi wannan kaga uku kenan sun samu to wanka ya ƙare mun fahimta idan lokacin da suka yi na biyu suka ga akwai buƙatar a yi na na biyar to kaga yanzu za su ƙara wanke shi da sabulu sai zama tuwanki wanki na uku ma da sabulu na hudu kai afuwa to sai si na biyar na biyar din sai sa ruwa kawai su daure shi in yayi shi kenan in bai yi ba sai an tega na shidda da na bakwai wanda a takaicen takaitawa shine yadda ake yin wankan gawa da an gama wannan sai a jira gawan nan ta tsane idan ta tsane to sai a kawo likafani sai a sanya cikin likafani a kulle a kawo makara a ɗauka a tafi makabarta a rufe to wannan shine wankan gawa a takaice Allah ya sa mu cika da imani da an yi wannan shi kenan an gama wanka kamar da muka ce sai a kawo likafani a kawo likafani sai a sanya shi kenan sai a je a kai ta makabarta Allah ya sa mu dace to nan za mu sa insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi shi da kafani yanzu an gama wanka kaga saura ne saura kafani wanda za a sa shi mamaci din a ciki insha Allah ta'ala karatun mu na sati mai zuwa za mu tashi kan likafani din yadda ake sanya likafani da shi mamaci a daure a sanya cikin makara a tafi makabarta Allah ya sa mu dace a kira sallah babu ya ƙare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladai a kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa Hmm. Eh. to ya danganta ga waɗanda za su yi wanka ne, saurinsu da kuma abin ga amma makaddara ɗin za a yi awa biyu ɗin misali ba lalle ne ya kai awa biyu ba zai kuma iya kaiwa idan gawar tana da aiki a jikinta ko ta yi dauɗa sosai ko haɗari ne kaga wannan sai an dan ba a hankali sosai wajen yin wankan to irin wannan za a iya wuce awa biyu ma amma idan gawar ba ta yi dogo jiya ba kamar irin mutuwar a kila ma sai da ya wankan shi sai kuma ajali ya zo mishi to ta ga wannan ne za a wanke daura ce kawai za a yi irin wannan za a ga nan da nan an gama su ya danganta ga gawar ta kuma yanayin da take a ciki wannan galibi masu daɗe ɗin akwai waɗanda suke shigo da waɗansu abubuwa wanda ba sa cikin wanka ne irin da sunna kamar masu yin zikirori akwai waɗanda tsarin wankansu duk gaba ya aka zuwa a wanke akwai zikirin da ake yi a wurin wannan bai da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu ire-iren waɗannan abubuwan to sai ga sun tsawaita wanka amma dai in ba irin waɗannan ba wankan gawa ana yin shi ne domin shi al'amarin gawa so ake ma a gaggauta shi kamar yadda mun sani manzon Allah ya ce ku gaggauta al'amarin gawa shi ya sanya idan mutum ya rasu to so ake maza maza ai duk abin da za a yi masa ai maza maza a kai shi makabarta a rufe shi domin barin shirin bai da wani amfani ga al'umma ka kuma gare shi manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu aka dauke za a kai shi makabarta manala ce fi gaggawa cikin al'amarinsa maza maza a yi wanka a ne duk abin da za a yi a sauri a ce a kan shi manala ce idan mutunan kirki ne idan mutunan kirki ne to kuna kai shi cikin wani alkhairi ne to ku ba ku so kai dan uwanku cikin alkhairi sannan kuma shi da kansa ma yana cewa qaddimu ni qaddimu ni dan dai ba a jinsa yana cewa ku kai ni ku kai ni ku kai ni amma ba a ji to kaga bai kamata a tsaya bata mishi lokaci ba idan kuma wannan gawa bata dace ba Allah ya tsare mu mana gawa ce ba saliha ba to ita kuma manzo Allah ce ku sauri ku kai domin sharri ne kuke kokarin rabuwa da shi to kun aje sharri a gidanku a kaga gaba da nuna aje sai a sauri aje a kai shi to shi yasa da an samu gawa abinda ake so a yi maza maza cikin sauri a duk abinda ya kamata a yi a je a kai amma wajibi ne kafin a fara a tabbatar da wannan gawa ta rasu a tabbatar da ta rasu a yi aune-aune a yi duba-duban da duk za a yi a ba da tabbaci a lalle wannan gawa ta rasu don kar a je a kai mutum cikin kabari ya farfado Ka ga bai mutu ba amma sai a kashe shi a lokacin kenan na wanda aka rihe ai kashe shi aka tunda bai iya hitowa to shi yasa ake son sai an tabbatar eh wannan bawan Allah ya rasu idan an tabbatar sai ai maza maza ai wanka ai lakafani ai maza maza a je a kai shi Allah ya samu dace wa alaikum salam mm a ko da za a taba din sai in ya zama da lura dan kuma za a taba din ya zama to da wani ha'il wani makangi a hannu shine kamar safar hannu din ko kuma wani tsumma ko wani kyalle to wannan babu laifi in ya zama dole sai an yi tunda idan akwai na sa jikin sa aka kaga dole sai an sa an wanke hmm, so wannan babu laifi sai dai za ba za a gani ba kan wanda duk zai wanke kada ya yadda ya ga komai a rufe a saƙa hannu a wanki duk abin da za a wanki wani na zubarwa sannan kada a taɓa da hannu a samu wani abu a sanya wanda zai ba hannu kariya wajen wankewa ne wa'alaikun salam na Mm. hmm eh. eh ayo waye aske eh <laughs> waye aske eh ashi yayi go sai a kai shi haka kaga wannan ba sai ya zama wa'azi da wani ko ba haka ba sai kam yanzu ba ba da wannan kan a kai shi haka <laughs> sai ga shi ma ya kokari kan mutuwa ta zobe da wannan aski halari ne to da yake da yawanci matasa suna da hamasa kuma ba sa iya tantance waɗansu abubuwan sai ga shi yana kallon abin alfahari ne yana jin daɗi yana ganin birgewa ne ya yi askin da ko a amerika yin iska ke yin shi ko a amerika ba a ganin mutumin kirki ya irin wannan askin to shi nan da ya yi koyi da su ne yake son ya nuna A ga yana son yana cewa shi ma layin irin waɗancan yake bai dace ba kuskure ne sannan a hadisi wanda Allah ya hana irin wannan aske wanda Allah ya hana aske wani sashen kai a bar wani sashi balle a yi kitso a koyi da mata to amma duk shi ne abinda matasan mu'innan suke yi ko da zina ga waɗansu 'yan sibilan jtf nan da yawa amma duk wanda ya kalli kan shiga na ce to kai da ke cikin haɗari kana bagin daga kowane lokaci ana iya kawo farmaki a kanka aka yi kamata ba a ce yi shiga mai kyau ko da za ta zo ta kasance to kaga wannan bai dace ba sannan wani lokaci irin wannan in tafiya ta kawo mutum hadari ya zo aka yi hadari da shi cikin mota da irin wannan siffar wani lokaci sai a yi ta babu shi wani wannan musulmi ne ba ko ba musulmi ba ne in dai ba a san shi ba amma sai ga ana cewa to wai shi wannan ya namu ne ko nasu to sai ga mutum ya jefa rayuwarsa cikin cikin hadari dan haka irin waɗannan askoki da matasa suke yi ba abin ne bane ba abu ne na kware ba su ji tsoron Allah su daina to amma abin da kullum ne yake ban mamaki wai iyayensu suna ganin su da wannan askin to su ba su hana a'a ina kana mahaifi a ce ba abin maganar shi eh to yana yake cin tuwo a to aka dole shi <laughs> a ya kamata kawai zuba ga susuwa ok su ke ba da kudin tuwa <laughs> eh <laughs> to an kawai shi ke ba da kudin tuwo kaga an samu an samu busa <laughs> mm. ne eh. eh idan aka saka shi nan ya yi wankan shi kamar yadda mamali ya faɗa ba wata tsayayyar kaifiya wadda za a ce abinda ake so ne a tabbatar an wanke jikin mutum ko'ina ko'ina an wanke an ɗauraye amma bin wannan tsarin shi suna ne ko musu hafi amma abinda ke wajibi a yi wanka wajen yin wankan wata siffa za a bi ba wata tsayayyar siffa wadda aka ce ga ta ba amma waɗannan bayanan da muka yi kaza da kaza wannan duk sun zo a hadisin manzon Allah wannan kuma yanzu Habbi ne ko sunna kamar yadda malamai suka yi so in ko ina aka saka shi in dai an mai wanka tas shikenan sai a sanya shi cikin kafani sai a je a kai shi an sallame shi wa alaikum zakka to to ya danganta ga yadda manomin zai yi shi dai abinda musulunci yake kallo wa da ya noma me ya samu idan ya shuka gero ko dawa ko masara ko alkama ko shinkafa bayan an gyara sai ya ga ya samu ausiki biyar ausiki biyar ɗin ne shi ne sa'i ɗari uku san sa'i? eh? na? a ba ce abu ba ka san wannan abin da ake zakatun da kai da shi ba guda nawa ne a guda nawa ne na? ba shi abin awon kala nawa ne nake nufi banda wannan wanda ake zuba guda wadda baka taba gano wani dan dogo ba dan babba ba haka to abin da ke faruwa akwai wani guda ɗaya ne shi daidai yake da guda hudun nan wanda ka sani wannan mai cin guda ɗaya ɗin shi ake ce masa'i idan mutum ya noma abin da ya kai darajar sa'i 300 sa'in nan waɗansu suna cewa ya kusa ya kai tiya ko ya kai tiya ya ɗin wuce tiya da kaɗan to kaga idan muka ɗaukai a matsayin tiya muna cewa wanda ya noma tiya 300 kenan tiya 300 in ka ta 40-40 nawa za ka samu Ɗari uku a raba 40 na? Wani wani ɗan lissafin sai an sa kalkuleta ba shi da kenan ba shi da kenan ko biyar eh na na to kaga idan mutum ya raba bakwai da wani abun kamar yadda aka ce to shi ne zai mazaka to idan da ya zakai kawai abin da ake cewa shi ne ya ba da ɗaya bisa goma ka gani to idan mutum ya zo gonar shi aka kalle ta sai aka gane wannan gonar ta kai wannan adadin a hankali ma zai iya gane ko a ce a wannan gonar za a iya samun buhu goma ka fahimta to an tabbatar ta kai zakka yanzu nan yana iya fitar da ita da yadda yake so inda dame dame zai yi kulla to inda ya fitar da dame goma zai ba da dame daya inda buhu buhu zai yi an zuba cikin buhu duk inda ya da buhu goma zai da buhu daya duk da su malamai suna cewa ana yin zakka ne bayan an ki an gyara hasan so bai kamata mai yin zakka ya zakka yana cikin dame ba a sai an gyara saboda shi talaka ba a san ka bashi aiki so ake ka gama gyaran kai komi ka bashi yadda da ka bashi kawai daga an sa sai tukunya ka fahimta to wannan shi ka gane bayanin yawwa ya danganta ga abin da ya noma idan abin da ya noma ya kai wannan ausiki biyar ɗin to shi kenan sai ya fi da ɗaya bisa goma na abin da ya noma wannan idan noman damuna ne idan noman rani ne ɗaya bisa ashirin ake bada ɗaya bisa ashirin to allah mu dace wa alaikun salam magana kai wa alaikun salam Mm. ya ba ku bai yi da kai ciya ba ya mm. eh, dama haka na ce na ce wasu sun ce bai yi da kaiwa ciya ba ta gani wannan kawo mun ɗan ƙiyar tsari saboda mu samu wani abin lissafi Allah ya samu da eh. shi salam kiya shi manomin ya ce za ka ba shi idan shi ba ka na'am sai ka ba shi kudin tiya yanzu sai kai ka je kai ta saurare sai ya sai ya kawo maka tiya hudu Allah <laughs> Allah idan ba a girbe shi ba a sai sai wani wata annoba ta hadu Eh? sai abin bai kai ba ko aka yi ambaliyar ruwa kaga yanzu waɗansu wurare a yi ambaliyar ruwa gonaki sun lalace da yawa to sai aka sami irin wannan ibtila'i to ya za a yi eh kaddara ko ya kaddara haka <laughs> to kaga wannan bai dace ba bai dace ba irin wannan ciniki akwai waɗansu mutane wanda suke irin wannan cikin yanzu wanda hakan ba daidai ba ne ba kuma ba da ya kamata gwamnati ma ta hana irin wannan ciniki saboda yin shirin to zai haifar ma al'umma da matsala abincin da zai shigo sabo kasuwanni zai yi karanci kuma da ya yi karanci farashin ba zai zo kasa ba sai ya zama farashin ya makale wani ya ban labari wani ya zo ya yi wake ne aka saya da aka sai waken aka ba shi kuɗi ya je ya kashe sai yanzu da an zo za a yi horo sai manomin ya ga waken ya yi kyau sosai ya yi kyau sosai akan yadda ya sai da ya haɗi ya tsugun da ya ta kuka ta ga ya ja shi ya ja da za su yi haƙuri su bari sai an gyara an kai kasuwa sai sai da a haka to Allah ya tsare mu hakan ba daidai bane ba gaskiya Aleikum salam. É. Hum. É. to ai kaga shine abin da ake gudu shine abin da ake gudu sai aka ta rigima ko a to kaga ka gani shi ka'ida ciniki yadan biyadin ake yadan biyadin haka ake ciniki hannu da hannu ka ba da kuɗi a baka abin da ka saya haka ake ciniki to amma yanzu an baka ka ba da kuɗi kai ba a baka abin da ka saya ba to an zo an samu matsala kuma an ce sai wata shekara ko kuma duk kana nan kana zaune kana jira wata shekara ce Allah so to alhamdulillah yana ganin anan za mu tsaya ne idan Allah ya kai mu saki bai zuwa da yarda Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗi na daidai Allah shi ba mu ladai kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi yafi mana baki da wannan kashe-kashe da ake ta yi a cikin Allah kawo mana ƙarshen sa. abin ya koma wani iri daban ka kasa gane ba abinda zaka kira wannan abin da ake ka su gane abin da za a kira shi yanzu wani bidiyo ban ga bidiyon ba amma wani na yana ba da labarin bidiyon sun kama wani mutum ne sun yanka yadda ake yanka rago to wai kuma ana yanka mutunan shi wanda ake kokarin yanka yana ta kalmar shahada yana la ilaha illallah la ilaha illallah shi ko mai kokarin yanka yana Allahu akbar Allahu akbar menene wannan shi yana cewa la ilaha illallah shi kuma yana Allahu akbar yanzu la ilaha illallah nan ba ta kubuce shi ba kenan a hannun wannan mutune da yake Allahu akbar yake Allah mai girma kaga yana portraying shi musulmi ne amma shi musulmi duk inda mutum ya ce la ilaha illallah ya zama musulmi ya tashi daga abokin gaba amma a hakan ya kama shi yanka shi to sai ka su gane wannan mine ne mutanen nan wai me suke son su cimma kuma da yake ƙasa ce irin ta Najeriya kun ga ba wani abin da ake ba wata ƙasar da za a yi wannan abin wai a ce abin nan an bar shi ya wuce haka mutum ya zo ya ta'addanci ya bidiyo masu yin bidiyon nan ba har yawan fuska suke ba fuska su buɗe suke ta'addancin su kuma su yi su zo su tura ya ake suke turawa wace tura musu ina suke samun wayan da suke tura ina suke samun datin da suke amfani da ita suna turawa amma kuma wai duk a ce wai duk wannan abin da ake wai an kasa yin komi a kai sai dai kullum a complain ana kashe mutane ana kashe mutane kullum haka ake ta yi abin ba ba alamun ana yi da gaske da sai da abin shugabanninmu da manyanmu kowa ya zira ido ana wannan abu idan kudu ne ba za su yadda a yi musu wannan abu ba da za a shiga su fita su ga cewa an hana an daina to wa ma zalika dai mai ta'adda mu talakawa mai ta'adda Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu Allah ya kaido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu dai kun ga a jihar Katsina cikin kananan hukumomi 34 da muke da su guda 19 da suna da wannan matsala kaga sun wuce rabi sun wuce rabi kullum kuma makaman nan shigowa ake da su ana kai wa mutanen nan a daji ba za a hana shigar da makamai din nan ba in ba makaman me za su kullum ɗaukar kuɗi ake yi manyan kuɗi ana shiga da su daji yanzu wani bincike da da wata ƙungiya ta yi abinda ta fitar shi ne a cikin shekara ɗaya 2023 zuwa 2024 ɗin nan barayin dajin nan sun nemi a ba su kudin fansa abinda suka yi demandin lokacin da suka kama wanda suka kama sun nemi kudin da sun kai naira biliyan goma sha ɗaya amma cikin sulhuntawar da ake a rage a rage sun samu nasara sun amshi wajen biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a cikin shekara guda wannan kudin fa ba gwamnati ba da su ba ba wani mai kudi ya ba da su ba irin mu ne talakawa wanda in an kama wani namu za mu zo a sai da gona a sai da gida a sai da abin hawa a yi karo-karo a je a haɗa a kai daji a cikin shekara ɗayan nan ƙauyuka wanda suka yarjejeniya da ɓarayi don su noma su biya barayin kuɗi a basu su yi noma talakawa sun ba barayi kuɗi sun fi naira miliyan ɗari a shekara guda sun noma su miliyan nawa za su noma so an hana noma ciwo ma ya samu matsala sai kashe mutane kuma ake wani wani yake cewa shi abin ya karanta a tarihi ko a jahiliya ba a haka kuma za ka yarda da maganar shi ya ce kuma a tarihin da ya karanta ko yakin duniya da aka yi na ɗaya da na biyu ba a mutane haka ba ko a yaƙin duniya ba a kama mutum kawai a yanka shi ba a shigowa gari kawai a tattara mutane a shiga daji da su amma muna abin da ake kenan muna da gwamnoni muna da 'yan majalisa na tarayya muna da sanatoci muna da shugaban ƙasa sai kullum ka ji ana ta ɗauka waɗansu matakai abin ba sai ya baka mamaki wai yanzu jiya sai suke cewa wai ministan tsaro wai ya tattara na shi ya shi ya ba abuja ya mai da ofishin shi sokoto da shi da manyan sojoji wai sun koma sokoto ofisinsu ya koma ko tun da suka koma har yanzu ba ba a kama kowa ba inda suka koma har yanzu ba a ji an kamo wani ba tumi amfanin koma wasu mai ta addu'a Allah ya fitar da mu daga wannan hali da muke ciki ya canza mana wannan hali ya ba mu aminci da zaman lafiya Allah ko mai iko ne akan haka sai addu'a ta biyu halin da muke ciki na yunwa da ake yi Allah ya tsare mu daga yunwa Allah ka azurta wannan al'umma ta ka Allah kare mu daga fada cikin bala'in yunwa yanzu mutane da yawa ba su iya cin abinci da yawa sau ɗaya ma a rana sai ga yana neman ya gagara saboda abinda mutane suke samu bai isa a yi wannan hidimar inda can shekarun baya idan ana yaƙi somaliya ko ethiopia sai mu dinga ganin waɗansu hotuna na yara duk shi ya yi kyau saboda yunwa yanzu irin waɗannan hotuna muna ganin sai na 'yan najeriya na 'yan najeriya kashidi ya hito saboda yunwa ba abincin da za a ci kuma a haka su ga ba abin da ya dame su shagalinsu suke hidimarsu suke ba abin da suka fasa wanda suke amma talakawanka suna cikin irin wannan yanayi muna roƙon Allah ta'ala ya yalwata mana ya azurta mu ya kare mu daga fadawa cikin yunwa Allah ko mai iko ne akan haka masu bukatu a cikin mu Allah ka san mu ka san mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi bukatun mu wanda babu alkhairi a cikin Allah ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu duniya da lahira akwai masu yin jarabawa dalibai muna roƙo alfarma a sanya sai a cikin addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su ya sa su zama wannan jarabawa lafiya kuma ya ba su nasara a jarabawa da suke masu neman karatu da masu neman aiki Allah ka haɗa kowa da arzikinsa da kuma rabansa Allah ka azabta muka yalwata mana ka kare mu daga fada cikin musiba ta yunwa da bala'i na rashin abinci Allah mai iko ne akan haka subhanakallahu allahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين